ima čast i zadovoljstvo da vam predstavi nova audio izdanja. Kazivanje o Allahovim vjerovjesnicima. أحب الله والإسلام والقرآن Kazivanje o Musa'u a.s. drugi dio. Nakon što je Musa a.s. sa Izraelčanima prešao more, naišli su na ljude koji su obožavali kipove. Upitali su ih zašto ih obožavaju, a oni su odgovorili da im ti kipovi daju na faku i da im u teškim situacijama pomažu. Neki Izraelčani su im i povjerovali. O tome uzvišeni Allah kaže. I mi Israilove potomke preko mora prevedosmo, pa oni naiđoše na narod koji se klanjao svojim kipovima. O Musa, rekoše oni, napravi ti nama Boga, kao što i oni imaju bogove. Vi ste u istinu narod koji nema pameti, reče on. Zaista će biti poništeno ono što ovi ispovjedaju i beskorisno će im biti ono što rade, on reče. Zar da vam pored Allaha tražim drugog Boga, a On vas je iznad ostalog svijeta uzdigao? Nakon toga, Musa a.s. je sa Izraelčanima došao u područje Palestine. Allah uzvišeni mu je obećao da će mu na brdu Tur objaviti knjigu Teorata. Odredio mu je i vrijeme za objavljivanje Teorata. Kada se približilo određeno vrijeme i kada je Musa a.s. odlučio da ide na brdo Tur, postavio je brata Haruna a.s. za svoga zamjenika, savjetujući ga da uspostavlja red, a savjetujući njih da mu budu poslušni. Allah uzvišeni obavijestio Musa a.s. da će mu, kad se napuni 30 dana, objaviti Tevrat, vrat, Pa im je Musa, ali i Selam, ostavivši ih, rekao da će se vratiti u roku od 30 dana. Tih 30 dana i noći proveo je u postu i badetu, pa mu je nakon 30 dana posta bilo nezgodno da sa gospodarom govori sa zadahom postača. Prekinuo je post i sažvakao nekoliko listova jedne biljke, ali ga je gospodar zbog toga ukorio. Musa alaihi selam je odgovorio – gospodaru moj, bilo mi je neprijatno da s tobom govorim, a da mi iz usta zaudara neugodan dah. Gospodar je rekao, Musa, zar ne znaš da mi je zadah iz usta postača, draži od mirisa mošusa? Zato se vrati i posti još deset dana, pa mi onda dođi. Musa ali selam je tako i uradio. Većina mu Fesira smatra da su tih 30 dana bili mjesec Zulkade, a deset dana, deset dana Zulhidžeta. Prema ovom mišljenju, taj rok je upotpunjen na Kurban Bajram. I tog dana je uzvišeni Allah razgovarao sa Musaom, alihi selam. O tome uzvišeni Allah kaže. I mi odredi smo da čas susreta sa Musaom bude kad se napuni 30 noći. I dopuni smo ih još sa deset, pa se vrijeme koje je odredio gospodar njegov ispuni za 40 noći. Allah uzvišen je Musa, ali ih i selam zovno i razgovarao s njim. Kada je čuo Allahov govor, zatražio je od Allaha uzvišenog da ukloni zastor kako bi ga vidio. Uzvišeni Allah kaže I kad nam Musa dođe u određeno vrijeme i kad mu gospodar njegov progovori On reče, gospodaru moj, ukaži mi se da te vidim. Ne možeš me vidjeti, reče. Ali pogledaj u ono brdo, pa ako ono ostane na svom mjestu, vidjet ćeš me. I kada se gospodar njegov onom brdu otkri, on ga sa zemljom sravi, a Musa se onesvješćen strovali. Čim se osvijesti, reče, hvaljen neka si, kajem ti se, i ja sam prvi vjernik. Imam Ahmed i Tirmizi navode da je Enes radijallahu anhu rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je proučio ajet i kad se gospodar njegov onom brdu otkri, on ga sa zemljom sravni, pa je stavio palac pri vrhu malog prsta i rekao i brdo se sruši. Time je htio reći da se Allah uzvišeni samo malo ukazao tom brdu. Buharija i Muslim prenosi od Ebu Musa radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Njegov zastor je svjetlo. Kada bi ga podigao, svjetlost njegovog lica bi spalila sva stvorenja dokle dopire njegov pogled. Nakon toga, Allah uzvišen je Musa alaihi selam obavijestio da je njegov odabranik tog vremena i dao mu ploče od dragocjenog bisera napisao mu je na njima svojom rukom savjete i objašnjenje za sve, te propise koji određuju šta je dozvoljeno, a šta zabranjeno. Te su ploče sadržavale te vrat, skup zakona po kojima su bili dužni živjeti on i njegov narod. Uzvišeni Allah kaže O Musa, reče on, Ja sam tebe odabrao nad ostalim svijetom, poslanstvom svojim i govorom svojim. Ono što ti dajem, uzmi i zahvalan budi. I mi mu na pločama napisa smo pouku za sve i objašnjenje za svašta. Pa uzmi i čvrsto i naredi svome narodu da prihvate ono najljepše o njima, a pokazat ću vam i zemlju vješnika. Od osnovnih propisa u Tevratu je deset zapovjedi. One su naređenje da se obožava samo Allah koji nema sudruga, zabrana pravljenja urezana lika ili slike bilo čega, zabrana krivog zaklinjanja Allahom, naređenje da se pazi na subotu, poštivanje oca i majke, zabrana ubistva, bluda, krađe, lažnog svjedočenja, zabrana požude za nečim što pripada nekom drugom. Mnogi učenjaci kažu, tih deset zapovjedi sadržane su u 151. i 152. ajetu sure El Enam. Uzvišeni Allah kaže, reci, dođite da vam kažem šta vam vaš gospodar propisuje, da mu ništa ne prepisujete, da roditeljima dobro činite, da ne ubijate svoju djecu zbog neimaštine. Mi i vas i njih hranimo. Ne približujte se razratu, bio on javan ili tajan. Ne ubijajte onog koga je Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda zahtjeva. To je ono što vam on oporučuje, da biste razmislili i da se i metku siročeta ne približavate, osim na najljepši način – sve dok punoljetno ne postane i da pravedno na litri i kantar umjerite. Mi nikoga preko njegove mogućnosti ne zadužujemo i kad govorite da krivo ne govorite, pa makar se ticalo i srodnika i da obaveze prema Allahu ispunjavate. Eto, to vam On naređuje da biste to na umu imali. Musa a.s. je na turu pitao Allaha uzvišenog o mnogim stvarima, a Allah uzvišeni mu je na njih odgovarao. Katade kaže da je Musa a.s. rekao Gospodaru moj, u ovim pločama se govori o narodu od koga se bolji pojaviti neće i naređivat će da se čine dobra djela, a zabranjivati ne valjala. Gospodaru moj, daj da to bude moj narod. Ne, ne. To će biti Ahmedov narod, odgovorio je Allah. Gospodaru moj, u ovim pločama se govori o narodu koji će se među posljednjim pojaviti, a prvi će ući u džennet. Gospodaru moj, daj da to bude moj narod. Ne, to će biti Ahmedov narod, odgovorio je Allah. Musa je rekao, gospodaru moj, u ovim pločama se govori o narodu koji će se među posljednjim pojaviti, koji će svoju knjigu čuvati u grudima i učiti je na pamet, a prije njih su narodi učili svoju knjigu gledajući, pa kad bi je zatvorili, ništa ne bi zapamtili. Allah će im dati pamćenje kako nijednom drugom narodu nije dao. Gospodaru moj, daj da to bude moj narod. Ne, to će biti Ahmedov narod, odgovorio je Allah. Musa je rekao, gospodaru moj, u ovim pločama se govori o narodu koji će vjerovati u ranije i kasnije objave i borit će se protiv onih koji će srljati krivim putem, povodeći se za čoravim lažovom deđalom. Gospodaru moj, daj da to bude moj narod. Ne, to će biti Ahmedov narod, odgovorio je Allah. Musa je rekao, gospodaru moj, u ovim pločama se govori o narodu kojem se Kad naumi da uradi dobro dijelo, pa ga ne uradi, piše nagrada kao da ga je uradio, a ako ga uradi, nagrada mu se uvećava od deset do sedamstotina puta. Gospodaru moj, daj da to bude moj narod. Ne, to će biti Ahmedov narod, odgovorio je Allah. Musa je rekao, gospodaru moj, u ovim pločama se govori o narodu koji će imati pravo na šefat, za uzimanje na sudnjem danu. Gospodaru moj, daj da to bude moj narod. Ne, to će biti Ahmedov narod, odgovorio je Allah. Kad tade dodaje, rečeno nam je da je Musa nakon toga ostavio ploče i zamolio. Allahu moj, daj da i ja budem od Ahmedovih sljedbenika. Ibn Hibban prenosi od Ebu Sejda radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Musa je rekao Gospodaru moj, pouči me riječima kojima ću te se sjećati i doveti upućivati O Musa, izgovaraj La ilaha illallah rekao je Gospodaru moj, svaki tvoj rob to zna i izgovara rekao je Musa Izgovaraj La ilaha illallah rekao je Ja bih želio nešto što će samo meni odrediti, rekao je Musa. O Musa, kada bi sedam nebesa i sedam zemalja i sve što je na njima bilo na jednoj strani, a la ilaha illallah na drugoj, la ilaha illallah bi prevagnulo, rekao je Allah. Ibn Hibban prenosi od Ebu Kureyre, radi Allahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, Musa je pitao svoga gospodara, Gospodaru moj, ko je od tvojih robova najbogobojazniji? Onaj kome se stalno sjeća, odgovorio je. Musa je upitao, ko je od tvojih robova najupućeniji? Onaj ko slijedi uputu, odgovorio je. Musa je upitao, ko je od tvojih robova najpravedniji? Onaj ko sudi ljudima kao i sebi, odgovorio je. Musa je upitao, ko je od tvojih robova najučeniji? Učenjak koji se ne može zasititi znanjem i koji od drugih uzima znanje da bi svoje povećao. Musa je upitao, ko je od tvojih robova najjači? Onaj ko oprosti kada može da kazni, odgovorio je. Musa je upitao, ko je od tvojih robova najbogatiji? Onaj koji je zadovoljan sa onim što ima, odgovorio je. Musa je upitao. A ko je od tvojih robova najsiromašniji? Onaj koji nije zadovoljan sa onim što ima, odgovori. Nakon toga je poslanik sallallahu alaihi vselem rekao Nije bogatstvo u velikom imetku, nego je bogatstvo u bogatstvu duše. Kada Allah hoće nekom dobro, da mu bogatstvo u duši i bogobojaznost u srcu, a kad neće nekom dobro, da mu bogatstvo siromaštvo u oči. Kada se Musa a.s. nije vratio svome narodu u obećano vrijeme, to im je teško palo. Harun a.s. je mislio da je razlog Musa ovo kašnjenja bespravno stečeno zlato koje su ponijeli iz Egipta. Harun a.s. im je rekao, Kad ste izlazili iz Egipta, sa sobom ste ponijeli dragocjenosti koje su vam faraonovi ljudi povjerili na čuvanje, kao i nakit kojeg su vašim ženama pozajmile koptkinje za korištenje u svečanim prilikama. Zato vam preporučujem da ni jednu njihovu stvar ne dirate. Ništa od toga im nećemo vratiti, niti ćemo za sebe zadržati. Zatim je iskopao jednu rupu, naložio u njoj veliku vatru i naredio im da svako ko je imao tuđi metak baci u rupu kako bi se pretvorio u jedinstvenu gromadu, pa da Musa, alaihisselam, kada se vrati s njim, uradi šta hoće. Kada je pored Haruna, alaihisselam, naišao Samiriji, noseći u pregrštu nešto, Harun, alaihisselam, ga je upitao. O Samirija, zar nećeš i ti baciti to što ti je u rukama? Na što mu on odgovori bacit ću ga pod uvjetom da moliš Allaha da od ovoga stvori što ja želim. Harun alihi selam je na to pristao. Samiri je kod sebe imao prašinu. Uzeo ju je sad na mora od traga Džibrilove kobile. On je primijetio da ispod svake kopite te kobile odma iznikne bilje. Uzeo je pregršt te zemlje i sa sobom je ponio. Dok je Harun alihi selam činio dobu, Samiri je bacajući prašinu rekao – hoću da to zlato postane tele. Tada su se sve dragocijenosti i nakit, sve što je bilo u rupi, skupile u obliku teleta. Ono nije imalo dušu, ali je bilo šuplje, pa mu je zrak ulazio sa stražnjeg dijela i izlazeći na usta proizvodio zvuk. Izraelčani su rekli, O Samiri, šta je ovo? Ovo je vaš bog, odgovorio je Samiri. I oni su mu povjerovali. Harun a.s. im je govorio, O narode moj, vi ste njime samo u iskušenje dovedeni. Gospodar vaš je milostiv, zato slijedite mene i slušajte naređenje moje. Mi ćemo mu se klanjati sve dok nam se ne vrati Musa, odgovorili su oni. Oni su zapitkivali, šta je sa Musaom? Obećao nam je da će se vratiti za 30 dana, a onda porekao, evo već je prošlo 40 dana, a pa njega nema. Najgori od njih rekoše, nije pronašao svoga gospodara, pa ga traži. Kada je Allah uzvišeni govorio sa Musaom, ali i selam, između ostalog mu je saopćio šta se desilo sa njegovim narodom poslije njega. Kada se Musa, ali i selam, vratio i vidio da obožavaju tele, bacio je ploče koje je nosio, na kojima je bio ispisan te vrat. Zbog onoga što su uradili, Musa a.s. ih je žestoko izgrdio. A oni su tražili izgovore i pravdali se. Uzvišeni Allah kaže I Musa se narodu svome vrati srdit i žalostan. O narode moj, reče, zar vam gospodar vaš nije dao lijepo obećanje? Zar vam se vrijeme oduljilo? Ili hoćete da vas stigne srđba gospodara vašeg? pa se zato niste držali obećanja koje ste mi dali. Nismo prekršili svojom voljom dato obećanje, odgovoriš. Bili smo natovareni teretima, tuđim nakitom, pa smo to bacili. A to isto uradio je i Samiri, pa im je nastalo tele koje je davalo glas, kao da muče, i oni su onda rekli, ovo je vaš Bog i Bog Musa, on ga je zaboravio. Uzvišeni Allah objašnjavajući ništavost njihovog ubjeđenja i vjerovanja, kojim Boga svodi na običnu životinju, kaže Zar oni nisu vidjeli da im ono ni riječi ne odgovara i da od njih ne može nikakvu nevolju otkloniti, niti im kakvu korist pribaviti? Zatim se okrenuo prema bratu Harunu, ščepao ga za glavu, sebi ga povukao i upitao O Harune! Šta te je spriječilo, kad si ih vidio da su zastranili, da za mnom nisi pošao? Zašto nisi naređenje moje poslušao? O sine majke moje, reče Harun, ne hvataj me za bradu i kosu moju. Ja sam se bojao da ti ne rekneš. Razdor si među potomcima Israilovim posijao i nisi postupio onako kako sam ti rekao. Harun alihi selam još reče. O sine majke moje, narod nije nimalo do mene držao i umalo me nije ubio. Ne daj im povoda da se raduju moje nevolji i ne smatraj mene jednim od onih koji su se prema sebi ogriješili. Gospodaru moj, zamoli Musa, oprosti meni i bratu mome i učini da budemo pod okriljem Tvoje milosti. Ti si od milostivih najmilostiviji. Zatim je Musa, alihi selam, prišao Samiriji i upitao ga. A šta si to ti htio, o Samiriji? Ja sam vidio ono što oni nisu, odgovori on. Pa sam šaku zemlje ispod i zaslanikove noge uzeo i to bacio. I eto, tako je u mojoj duši ponikla zla misao. Onda se gubi, reče Musa. Čitavog svog života ćeš govoriti, neka me niko ne dotiče, a čekate još i određeni čas koji te neće mimo ići. Pogledaj samo ovog tvog Boga kojem si se klanjao. Mi ćemo ga sigurno spaliti i po moru mu prah razasuti. Vaš Bog je Allah, drugog Boga osim njega nema. On sve zna. Musa a.s. je zatim prišao teletu i uništio ga. Samljao ga i bacio u vatru, a zatim je po moru prah rasu. Uzvišeni Allah kaže One koji su tele prihvatili, stići će doista srđba gospodara njihova i poniženje još na ovome svijetu. Tako mi kažnjavamo one koji kuju laži, a onima koji hrđava djela rade, pa se poslije pokaju i vjernici postanu, gospodar tvoj će poslije toga sigurno oprostiti i samilostan biti. Kada su vidjeli da je tele uništeno i u more bačeno, shvatiše da su pogriješili. Uzvišeni Allah kaže I pošto se poslije gorko pokajaše i vidješe da su u zabludi, rekoše Ako se gospodar naš na nas ne smiluje i ako nam ne oprosti, doista ćemo biti izgubljeni. Upitali su Musa alaihi selam kako da se od grijeha pokajemo? Musa a.s. im je rekao, O narode moj, prihvativši tele, vi ste sami sebi nepravdu učinili. Zato se svome stvoritelju pokajte i između vas prestupnike smrću kaznite. To je bolje za vas kod stvoritelja vašeg. On će vam oprostiti. On prima pokajanje i on je milostiv. Allah uzvišeni je uvjetovao prihvatanje njihovo pokajanja time da svaki od njih pogubi koga stigne od bivših obožavalaca teleta, ne odeći računa o kome se radi, makar to bio otac ili rođeno dijete. Ibn Džerir navodi da su Sejid ibn Džubeir i Mujahid rekli Oni su se digli s noževima ubijajući jedni druge bez sažaljenja prema bližnjem ili daljnjem, sve dok Musa nije podigao svoj haljetak kada su se zaustavili, tada je utvrđeno 70.000 poginuli. Allah je objavio Musa'u. Dovoljno je, pa je tada Musa podigao svoj haljetak. Zato što su poslušali njegovo naređenje, Allah uzvišeni je oprostio i ubicama i ubijeni. Uzvišeni Allah kaže I kada Musa srđba minu, On uze ploče na kojima je bilo ispisano uputstvo na pravi put i milost za one koji se gospodara svoga boje. Ibn Abbas radi Allahu anhu kaže Kada je Musa donio ploče sa ispisanim tevratom, naredio im je da ih prihvate i svojski se pridržavaju. Oni su rekli Prvo nam ih pokaži, pa ako naređenja i zabrane u njima budu lahke, prihvatit ćemo ih. Musa a.s. je rekao, ne, nego ih prihvatite onakve kakve jesu, pa ih više puta pročitajte. Tada je Allah uzvišeni naredio melekima, pa su iznad njihovih glava nadnijeli brdo, koje je izgledalo poput oblaka. I bilo im rečeno, ako ne prihvatite ploče i ono što je na njima napisano, ovo brdo će se strušiti na vas, pa su ih prihvatili. Uzvišeni Allah kaže I kada smo od vas zavjet uzeli i brdo iznad vas podigli, svojski prihvatite ono što smo vam dali i neka vam je na umu ono što je u knjizi, da biste se kazne sačuvali. Vi ste poslije toga odustali i da nije bilo Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, u istinu biste stradali. On također kaže – I kada smo iznad njih brdo podigli, činilo se kao oblak. Oni su bili uvjereni da će na njih pasti. Prihvatite odlučno ono što smo vam dali i neka vam je na umu ono što je u njemu, da biste bili bogobojazni. Kad je Musa alaihi selam vidio da su srca njihova zbog njihova nevjerovanja još bila ispunjena ljubavlju prema teletu i kad je vidio njihovu odbojnost prema Allahovim propisima, odlučio je da zajedno sa grupom najboljih ljudi iz naroda zatraži oprost za sve. Izabrao je 70 ljudi iz svoga naroda. Bili su to najbolji izraelčani koji nisu ni u jednom momentu obožavali tele, ali su bili suzdržani i nisu spriječili svoj narod da to radi. Prije nego što su krenuli, rekao im je, postite i čisto držite i svoja tijela i odjeću. Kada su uradili ono što je on od njih tražio i kada su krenuli prema Sinajskom goriju, oni rekoše Musa'u alihi selam, zatraži da i mi čujemo govor našeg gospodara. On im odgovori, hoću. Kada se on s njima približio planini Tur, zemlja se počela tresti i oni pomisliše da je njihovim životima došao kraj. Ibn Abbas radi Allahu anhu kaže Potres ih je zadesio zato što nisu spriječavali svoj narod da obožava tele. Musa, ali ih se vam reče Gospodaru moj, da si htio, mogao si i njih i mene uništiti još prije. Zar da nas uništiš zbog onog što su uradili bezumnici naši? to je bilo samo iskušenje tvoje, kojim ti i koga hoćeš u zabludi ostavljaš, a koga hoćeš na pravi put upućuješ. Ti si zaštitnik naš, pa nam oprosti i smiluj nam se, jer ti praštaš najviše. I dosudi nam milost na ovome i na onome svijetu. Mi se u istinu vraćamo tebi. Zemljotres se nakon toga smiri i oni nastaviše put prema planini Tur. I kada se Musa a.s. približi brdu, na to se brdo spusti jedan oblak koji ga cijelog prekri. Musa a.s. se još više približi, uđe u oblak i reče svojim sunarodnicima. Primaknite se. Oni su se primaknuli, ušli u oblak i pali na seđu. Tada su čuli Allaha uzvišenog, kako se obraćaju Musa u a.s. Kada je Allah uzvišeni završio razgovor sa Musaom a.s. i kada je oblak otišao do Musa, on im priđe, a oni mu rekoše. Mi ti nećemo vjerovati dok Allaha ne vidimo. Zato ih je munja ošinula, pa su svi pomrli. Uzvišeni Allah kaže. I kada ste u glas rekli, o Musa, mi ti nećemo vjerovati dok Allaha ne vidimo. Munja vas je ošinula, i vi ste to vidjeli. Zatim smo vas poslije smrti vaše oživjeli da biste zahvalni bili. Musa a.s. je počeo dozivati gospodara, moliti ga i preklinjati riječima. Gospodaru moj, šta ću reći Izraelčanima kad im dođem? Ti si uništio najbolje među njima. Nakon toga Allah uzvišeni ovih 70 ljudi oživio sve jednog po jednog, a oni su to svojim očima gledali. Vratio se nakon toga Musa alihi selam sa ovih 70 ljudi izraelčanima i po Allahovom naređenju s njima krenuo prema svetoj zemlji, Kucu. Stanovnici Kuca su bili brojni, nemilosrdni i gorostasne građe. Musa alihi selam je tada izraelčanima naredio da ih napadnu, da se bore protiv njih i da ih protjera iz Kuca, jer ga je Allah uzvišeni njima odredio i obećao preko velikih poslanika – Ibrahima i Musa a.s. Međutim, ovi su odbili da stupe u borbu. Uzvišeni Allah kaže A kada Musa reče narodu svome O narode moj, uđite u svetu zemlju koju vam je Allah odredio i ne uzmičite unazad, pa da se vratite izgubljeni. Oni rekoše O Musa, u njoj je nemilosrdan narod, i mi u nju nećemo ući dok god oni iz nje ne izađu. Ako oni iz nje izađu, mi ćemo onda sigurno ući. Dva čovjeka koja su se Allaha bojala i kojima je on darovao milost svoju, rekoše, navalite im na kapiju, pa kad kroz nju prođete, sigurno ćete pobjediti. I u Allaha se pouzdajte ako ste vjernici. Jedni kažu da su ta dvojica bili od stanovnika kuce, Povjerovali su u Musa, alihisselam, došli mu i rekli, Mi bolje od vas poznajemo svoj narod. Ako se plašite njihove brojnosti i gorostasne građe, znajte da nisu nimalo hrabri ni jaki, pa navalite na njihovu kapiju. Ako to učinite, sigurno ćete pobjediti. Drugi kažu da su to bili Izraelčani, Jošu ibn Nun i Kalib ibn Jofna. Izraelčani su se bojali tih silnika, iako su se osjedočili u propast faraona, koji je bio od ovih još veći silnik, jači. Imao je više pristalica i vojske. Uzvišeni Allah kaže. Oni rekoše, o Musa, dok god su oni u njoj, mi nećemo u nju ulaziti. Idi ti i tvoj gospodar pa se bojite, a mi ćemo ovdje čekati. Gospodaru moj, reče Musa. Ja imam vlast samo nad sobom i svojim bratom, pa presudi nama i narodu griješnom. Ona će im biti zabranjena, reče on. 40 godina lutat ćete po zemlji. Zato ne tuguj za griješničkim narodom. Naljutivši se na njih, zbog neposlušnosti Allahovim naredbama, u ovom slučaju to je bilo odbijanje borbe, Musa alaihi selam ih je prokleo i nazvao velikim griješnicima. Inače, do tada ih nije proklinjao za njihove prijestupe i grijeh. Allah uzvišen je uslišao njegovu kletu. Sam ih nazvao velikim griješnicima i zabranio im ulazak u svetu zemlju 40 godina. Odredio im je da cijelo to vrijeme lutaju po pustini, bez jednog dana odmora i stalnog mjesta pribivališta. Dok su bili u teškom stanju, lutajući pustinjom bez vode, Allah uzvišeni im je dao da udarce Musa ovog štapa po određenom kockastom kamenu provrije voda u 12 izvora. Na svaku stranu po tri. Musa a.s. je svakom plemenu pokazao izvor sa kojeg će piti. Kud god bi krenuli i gdje god bi došli, našli bi kamen kod sebe. U ljetno doba Allah uzvišeni bi im davao da ih natkri oblak, koji bi ih štitio od žege i prejake sunčeve svjetlosti. S obzirom da nisu imali usjeva i životinja, dao im je bez ikakvog njihovog truda i zahmeta dva ukusna jela. Ujutro bi im spuštao s neba manu koju su nalazili po svojim šatorima, pa su je uzimali onoliko koliko im je za taj dan bilo potrebno. Od te mane su pravili nešto slično hljebu, a bilo je potpuno bijelo i veoma ukusno. Pred kraj dana bi im dolijetale ptice prepelice, pa bi ih oni bez muke lovili onoliko koliko im je bilo potrebno za večeru. Uzvišeni Allah kaže I mi smo Musa objavili, kad mu je narod njegov vode zatražio, udari štapom svojim po stijeni i iz nje je dvanaest vrela provrelo. Svaki rod je znao vrelo iz koje će piti i mi smo im od oblaka hlad pravili i manu i prepelice im davali. Jedite lijepe stvari kojima vas obskrbljujemo. To su bile velike blagodati od Allaha uzvišeno. Međutim, oni na njih nisu pazili onako kako je trebalo, niti su na njima Allahu uzvišenom zahvaljivali. Mnogima su spomenute blagodati bile dosadile, pa su rekli, O Musa, mi ne možemo više jednu te istu hranu jesti, zato zamoli u naše ime gospodara svoga da nam podari onog što iz zemlje rađa, povrća i krastavica, i žita, i leće, i luka crvenog. Zbog tih riječi Musa a.s. ih je grdio, govoreći Zar želite da ono što je bolje zamijenite za ono što je gore? Idite u grad, imat ćete ono što tražite. I poniženje i bjeda na njih padoše, I Allahovu srđbu na sebe navukoše, zato što u Allahove dokaze nisu vjerovali i što su ni krive ni dužne vjerovjesnike ubijali, zato što su neposlušni bili i što su sve granice zla prelazili. وسأنشد أحلى الألحان من وجداني أهوى أرضي والإسلام والقرآن وسأنشد أحلى الألحان من وجداني فأنا سور U tih 40 godina lutanja dogodilo se nekoliko značajnih događaja, koje je čak uzvišeni Allah spomenuo u Kur'anu. Od tih događaja i događaj vezan za kravu, po kojoj je druga sura u Kur'anu dobila naziv Suretul Beqare, sura krava. Ibn Abbas, radi Allahu anhu, kaže Među Israilovim potomcima je bio jedan stari bogataš koji je imao više bratića. Oni su priželjkivali njegovu smrt kako bi ga naslijedili. Jedan od njih ga je jedne noći ubio i ostavio tijelo na raskrsnici. Ujutro su se ljudi počeli prepirati oko toga, a njegov bratić, ubica, je došao i počeo kukati i plakati za njim. Neko od njih je rekao, šta vam je, svađate se, a ne idete Allahovom poslaniku. Na to je bratić ubijenog otišao Allahovom poslaniku Musa'u i požalio se na slučaj svog amidže, pa je Musa rekao Zaklinjem Allahom svakog onog ko zna išta o ovome ubistvu, da nam to kaže. Međutim, niko o tome nije ništa znao, pa su onda ljudi od njega zatražili da o tom problemu upita svog gospodara uzvišenog. Uzvišeni Allah kaže. A kada je Musa rekao svome narodu, Allah vam naređuje da zakoljete kravu, oni upiteše, zbijaš li ti to s nama šalu? Allahu se utječemo toga da budem neznalica, reče on. Zamoli svoga gospodara u naše ime, rekoše, da nam objasni kojih godina ona treba da bude. On kaže, odgovori on, da ta krava ne smije da bude ni stara ni mlada, nego između toga, srednje dobi, pa izvršite ono što vam se naređuje. Zamoli svoga gospodara u naše ime, rekoše, da nam objasni kakve boje treba da bude. On kaže, odgovori on, da ta krava treba da bude jarko rumene boje, da se svidi onima koji je vide. Zamoli gospodara svoga u naše ime, rekoše da nam objasni kakva još treba da bude, jer nama krave izgledaju slične, a mi ćemo nju, ako Allah tjedne, sigurno pronaći. On kaže, reče on, da krava ne smije da bude istrošena oranjem zemlje i natapanjem usjeva. Treba da bude bez mahane i kakva biljega. E sada si je opisao kako treba, rekoše, pa je zaklaše i jedva to učiniše. Ibn Abbas radijallahu anhu kaže da su odmah uzeli bilo kakvu kravu i zaklali je, bilo bi dovoljno, ali su komplicirali stvar, pa je njima ispalo komplicirano. Pošto su oni bili tvrdoglavi, Allah uzvišen je prema njima bio strog. Kravu sa svim ovim osobinama su pronašli kod jednog njihovog čovjeka. Kada su je zatražili, odbio je da im je da. Nudili su mu sve veću cijenu, dok mu nisu ponudili zlata koliko je ona teška, ali je i to odbio. Tek kada su mu ponudili deset puta više od njene težine, pristao je da im je proda. Kad su je kupili, Musa alaihi selam im je naredio da je zakolju, pa je zaklaše i jedva to učiniš. Zatim im je prenio Allahovo naređenje da ubijenog udare jednim njenim dijelom. Kada su to uradili, Allah uzvišen je ubijenog oživio pa je ustao dok mu je iz vratne žile curila krv. Musa a.s. ga je upitao, ko te je ubio? Ubio me je moj bratić, taj i taj, odgovorio je, a zatim ponovo pao mrtav. أدعوك في جنح الدجى رباه والناس تنام في سنى الأحلام Od događaja koji se dogodio u periodu 40 godina lutanja je i Musao, alejhiselam, događaj sa vjerovjesnikom ili poslanikom, Hidrom, alejhiselam, koji je uzvišeni Allah spomenuo u suri El Keh. Buharija prenosi od Ibn Abbas radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Musa je jednog dana opominjao ljude dok im nije srce omekšao i rasplakao, a onda od njih krenuo. Jedan čovjek je krenuo za njim i upitao. Allahov poslaniče, ima li na zemlji iko znani od tebe? Nema, odgovorio je. Na toga je Allah ukorio, jer nije znanje pripisao njemu, pa mu je rečeno. Ima, a ko je taj gospodaru? Upitao je Musa. Na sastavu dvaju mora, odgovorio je. Gospodaru, daj mi znak pomoću kojeg ću ga prepoznati, uzmi jednu ribu i stavi je u torbu, pa gdje je izgubiš, tu će biti, odgovorio je Allah. Musa je uzeo ribu, stavio je u torbu i krenuo sa svojim mladićem, Jošuom ibn Nunom. Musa je rekao svom momku, zadužujem te samo jedno, da paziš i kažeš mi kada ti riba nestane. Na to je momak rekao, nisam puno zadužen. Stigavši do jedne stijene na obali mora, Musa je u njenoj hladovini malo prilegao i zaspao. Dok je Musa spavao, riba je došla u dodir sa vodom izvora ispod te stijene. Taj izvor se zvao El Hayat, život. Što god bi ta voda dohvatila, ono bi oživilo. Riba je oživjela, izašla iz torbe i dogravila se mora. Mladić je pomislio, neću ga buditi. Kada se Musa probudio, Njegov mladić mu je zaboravio reći šta se desilo sa ribom, pa su ostatak dana i noći nastavili putovati. Kada je sutradan svanulo, Musa je rekao mladiću, Daj nam užinu našu, jer smo se od ovog našeg putovanja umorili. Mladić mu je odgovorio, Vidi, kad smo se kod one stijene svratili, ja sam zaboravio onu ribu, sam šeitan je učinio da zaboravim, da ti je ne spomenem. Mora da je ona skliznula u more, baš čudnovato. to. Musa mu je rekao, E, to je ono što tražimo. I njih dvojica se vratiše putem kojim su bili došli. Njih dvojica su se, prateći trag kuda su došli, vratili do one stijene i tamo zatekli čovjeka za vijenog odjeću. Musa mu je nazvao Selam, a Hidr ga upitao. Odakle u tvojoj zemlji Selam? Ja sam Musa, odgovorio je. A ona je upitao. Musa, Israilovih potomaka, Da, rekao je Musa. Došao sam da me poučiš onome čemu si ti ispravno poučen. Ti sigurno nećeš moći sa mnom izdržati, reče onaj. Na to mu je Musa rekao. Vidjet ćeš ako Bog da, da ću biti strpljiv i da ti se neću ni u čemu protiviti. Hidr mu je rekao. Ako ćeš me već pratiti, onda me ni o čemu ne pitaj, dok ti ja o tome prvi ne kažem. I njih dvojica krenuše. Išli su obalo mora pa je pored njih naišla lađa. Hidr je zamolio da ih povezu, pa su ih, kad su vidjeli Hidra, povezli bez ikakve naknade. Ušavši u lađu, Hidr je odjednom uzeo sjekiricu i odvalio jednu dasku, pa mu je Musa rekao, Ljudi su nas besplatno povezli, a ti si počeo razvaljivati lađu. Učinio si doista nešto vrlo krupno. Ne rekoh li ja, reče onaj, da ti doista nećeš moći izdržati sa mnom. Ne karaj me što sam zaboravio, reče. I ne čini mi poteškoće u ovom poslu mome. Poslanik, salallahu alaihi wasallam, je rekao To je bio prvi slučaj kada je Musa zaboravio. Zatim je vrabac sletio na rub lađe i zabuo kljun u more, pa je Hidr rekao Musa'u Moje i tvoje znanje u odnosu na Allahovo nije ništa veće od onog što je ovaj vrabac uzeo kljun u odnosu na ovo more. Nakon što su se iskrcali slađe, krenuli su obalu. Hidar je ugledao jednog dječaka kako se s djecom igra, pa je dječaka uzeo za glavu, zavrnuo mu je i ubio ga. Na to mu je Musa rekao, što ubi dijete bezgriješno, koje nije nikoga ubilo, učinio si doista nešto vrlo ružno. Ne rekoh li ja tebi, reče ona, da ti doista nećeš moći izdržati sa mnom, Ovo je bilo upozorenje još oštri od prvo, pa je Musa rekao, Ako te i poslije ovoga za bilo što upitam, onda se nemoj sa mnom družiti. Eto, opravdanje sam ti dao. I njih dvojica krenuše, i kada dođoše do jednog grada, zamoliše stanovnike njegove da ih nahrane. Ali oni odbiše da ih ugost. U gradu njih dvojica nađoše jedan zid, koji samo što se nije srušio, pa ga Hidr prezida i ispravio. Musa je rekao, mi smo ovim ljudima došli i zamolili ih, pa nas nisu ni nahranili ni ugostili. Mogao si uzeti za to nagradu. Sada se rastajemo ja i ti, reče ona. Pa da ti objasnim zbog čega nisi mogao da se strpiš. Što se one lađe tiče, ona je vlasništvo siromaha koji rade na moru. Ja sam je namjerno oštetio, jer je iza njih bio jedan vladar koji je svaku ispravnu lađu otimao. Što se onog dječaka tiče, roditelji njegovi su vjernici, pa smo se pobojali da ih on neće na nasilje i nevjerovanje navratiti, a mi želimo da im gospodar njihov umjesto njega da boljeg i čestitijeg i milostivijeg od njega. A što se onog zida tiče, on je dvojice dječaka, siročad iz grada, a pod njim je zakopano njihovo blago. Otac njihov je bio doba čovjek i gospodar tvoj želi iz milosti svoje da oni odrastu i izvade svoje blago. Sve to ja nisam uradio po svome rasuđivanju. Eto, to je objašnjenje za tvoje nestrpljenje. Nakon ovih događaja umro je Harun alaihi selam i zakopali su ga negdje u pusti. Dvije godine nakon njegove smrti, isto u vrijeme lutanja pustinjom, umro je i Musa alaihi selam i njega su zakopali u pustinji. Imam Ahmed navodi da je Ebu Horeire radijallahu anhu rekao Kada je melek smrti došao Musa'u i rekao mu Odazovi se svome gospodaru Musa ga je udario i izbio mu oko Pa se melek vratio Allahu i rekao Poslao si me svome robu koji ne želi da umre i koji mi je izbio oko Na to mu je Allah vratio oko i rekao Vrati se mome robu i reci, hoćeš li da živiš? Ako to hoćeš, onda svoju ruku stavi na leđa vola, pa koliko god ti ruka pritisne tlaka, toliko ćeš još godina živjeti. Musa je na to upitao. A šta poslije toga? Opet smrt. Na to je Musa odgovorio. Onda odmah. تحت أقدام الغزاة أرعدت بالثأر روحي واغتلى فيها نضاء كلما كلما كلما كلما هذه Studio za medijsku produkciju Sebil vam nudi veliki izbor audio i video materijala islamskog i naučno-edukativnog sadržaja. Učenje Kur'ana učači Hafiz Aziz Alili i Hafiz Halil Mehtić. Prijevo značenja Kur'ana na bosanskom jeziku. Kazivanja o vjerovjesnicima. Priče iz života shaba i iz života tabijina. Kao i bogat sadržaj predavanja sa različitim temama i iz različitih oblasti islama od eminentnih alima i daija sa naših prostora. Kullama, kullama, kullama. كلما كلما Iz videoprodukcije izdvajamo crtane filmove za najmlađe. Sva audio izdanja možete nabaviti na audio kasetama i CD-ovima, kao i video izdanja na VHS kasetama i DVD medijima. Posjetite nas, a naša adresa je Velikog sudije građeše 25 Zenica ili putem telefona 061 413 0616-813-881 i 061-615-543. Studio Sebil. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. ولا صرف الزمان حبها بالعظم الروعي وهواها في كياني ليس تمحو الليالي